obdobia je 16. marec roku 2026. Z Liptova sa vám po dlhom čase ozýva moderátor Peter Bula. Verím, že pripojenie funguje, čo nám prípadne potvrdí náš uh, pán uh, eh, Spišak v Bystrici. Uh, ja by som vás rád privítal, akože skvelý deň a prajem vám eh, všetko najlepšie, čo sa dá. Všetci vieme, že situácia je viac ako, poviem, vážna, neviem, pre niekoho asi nie, ale ona vážna je. A my sme nazvali túto eh, dnešnú reláciu, že či ju prežijeme ten, toto šialené obdobie. Ja viem, že je to taký, taký apokalyptický e, titulok, ale keď sa pozeráte na to, čo sa deje vo svete, už to nie je len Ukrajina, už to je aj ďalší štát, ktorý je v, vo vojnovom stave. A keď si niekto myslí, že to nebude mať dopad, e, že sa to nerozšíri, tak ja by som chcel byť na, e, v jeho myslení a v jeho úvahách, pretože ten trend e, je práve opačný a obavy sú, že toto neskončí jednoduchým vycúvaním jednej alebo druhej strany alebo uznaním jednej alebo druhej strany, že prehrala alebo vyhrala. Toto sa môže skončiť, môže sa skončiť. Ja nechcem, aby sa skončilo veľmi, veľmi e, zle. Ja som si e, zavolal na, ako pomocníka k dnešnému rozhovoru, ktorý sa uskutočne pár dní pred jarnou rovnodennosťou, už len 5 dní a je tu jar, jarná rovnodennosť, tak som si pozval človeka, ktorý už bol v našej relácii nie raz a teraz je dosť exponovaný po, po médiách, ak ste si všimli. A je to niekto iný ako e, ekonomický analytik, ja to skúsim takto položiť, pán inžinier Pavol Lutak. Ahoj, Pavele. Pozdravujem. E, aj teba, aj všetkých e, poslucháčov Slobodného vysielača. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý, povedzme podvečer. Vyzerá, že, že sme asi v poriadku zapojení. Pavel, ty si tu už nebol dlhší čas, ale hovorím, že na, e, na rôznych televíznych kanáloch a um, alternatíve, a myslím, že aj v, v hlavnom prúde, ak to tak môžeme nazvať, sa objavuješ a ľudia sú zvedaví na tvoje názory, podobne ako aj my, ako ja, pretože e, tvoj rozsah je, okrem toho, že si sa venoval a venuješ sa zrejme e, vývoju e, peňazí, na to si natočil pekné, by som povedal, také inštruktážne, poučné e, dokumenty, videá, ktoré videlo asi veľa ľudí. Mnohí ľudia začali chápať, že ten, e, ten svet peňazí asi nie je taký jednoduchý, ako že prídem ku e, zamestnávateľovi, ktorý mi vyplatí výplatu, idem do obchodu, kúpim si a to je všetko. Hej. Tam ten e, vznik, ako to celé sa začalo, ako, ako to vôbec prebieha, je oveľa zložitejší, ale ľudia možno začínajú chápať, že tu ide o jednu veľkú, obrovskú hru, ktorú s nami niekto hrá, v náš neprospech pochopiteľne, aj keď nám všetkým budú hovoriť, že je to všetko pre nás robené dobré. A smeruje to, ja neviem, nechcem byť nejaký, nejak veľmi pesimistický, lebo ja som skôr optimista, lebo ja som vždy povedal aj v našich reláciách, kto sa pozrie dozadu, že tá budúcnosť pre naše mm, pokolenia alebo našich potomkov je veľmi, veľmi sľubná. Ja to vidím fakt, ja vidím, že, že to, to, čo budeme žiť a to, čo budú hlavne žiť oni, bude veľmi, veľmi, veľmi pozitívne, ale už aj vtedy som hovoril, že medzi tým a tým, čo nás čaká, je jedna veľká čierna diera, o ktorej ani ja, a neviem, či ty vieš viac, <laughs> možno vieš viac, minule si niečo naznačoval, neviem, či sa k tomu dostaneme, tak si budeme musieť prejsť takým kvázi utrpením. No a o tom sa poďme porozprávať aj o, aj o mnohých iných veciach, pretože uh, otvára sa toľko tém, že človek ani nevie, že, na, že s čím začať. Takže skúsme takto aktuálne povedať, aké máš pocity z toho, čo sa udialo pred zhruba viac ako dvomi týždňami v Iráne, ktorý je popisovaný e, svetovými mocnosťami ako jeden teroristický štát, z, e, ohrozuje celý svet, výroba zb e, jadrovej zbranie je prakticky minúty od dokončenia mimochodom to sa hovorí už pomaly 40 rokov, že je to tak. Takže ľudia sú zblbnutí a nevedia vlastne, čomu majú veriť a nie je to jednoduché naozaj sa vyznať dnes, že čo je pravda, čo nie je pravda, čo je výmysel, čo nie je výmysel. Takže Pavol, skús do toho začať a začneme nejaký rozhovor, ktorý sa vyrobí sám. Dobre, ďakujem pekne za slovo. Takže eh, s tými e, našimi skúsenostiami, ktoré máme my dvaja, tak e, už nie sme také naivní, že by sme si mysleli, že ak sa začne takáto nejaká agresia alebo vojna ako, ako teraz e, v Iráne, takže to je len tak, že sa tu niekto vyspí a e, alebo zle sa vyspí a začne vojnu. Ne? že Netanyahu, Bibi Netanyahu požiada Trumpa a tak poďme trošku im tam prevetrať krydelka tým Iráncom, alebo že e, tá v úvozovkách e, ruská agresia z februára 2022, že to bolo zase, že sa Putin sa zle vyspal a tá dobrá mieru milovná Ukrajina e, zrazu sa stala obeťou ruskej agresie. Je to, to iba taký, že nezobudený človek, slepoveriaci mainstream a nerozmýšľajúci môže takýmto veciam, veciam uveriť že to tak je. Takže to sú dlhodobo plánované veci, dokonca desiatky rokov. A to, čo sa ako keby teraz deje, to, to je riadený rozpad celého západného systému. A ten hlavný útok ide kvázi na Európsku úniu a na jej ekonomiku. A toto, čo sa deje teraz v Iráne a zablokovaný, zablokovaný holmúnsky prieliv a, a toto všetko, tak to má ťažké dopady za prvé na doslova niekoľko miliónov ľudí, ktorí teraz e, nemôžu cestovať, lebo je tu vyhlásená bezletová zóna od Dubaja cez Katar, Abu Dhabi, e, Sádzku, Arabiu a ďalšie záležitosti, tu sa vlastne vôbec nelieta. A to len také letisko Dubaj pripravilo, prepravilo každý deň 250 tisíc pasažierov. Hej, no tak sa nelieta dva týždne, tak si to vynásobne, koľky zamrzli ten deň, keď sa vyhlasila bezletová zóna a koľky museli teraz zmeniť plány či už sa nevedia vrátiť domov niekadeľ cez Dubaj, alebo plánovali cestu do Dubaja, alebo ďalej na východ z Dubaja, ktorou bol takou križovatkou, ale aj ďalšie veľké letiska ako v Dohe v Katare a v Saudskej Arabii a Abu Dhabi a tak ďalej, tak to mnoho, mnoho miliónov ľudí sa zmenili pány. Takže je to súčasť niečoho veľkého. A keď sa deje niečo veľké vo svete, E, tak iba naivný človek by si myslel, že naše malé Slovensko v strede Európy, že sa nás to ako keby nedotkne, že však to nevadí, že tu e, v Iráne sa bojuje a tak ďalej, alebo že nevadí, že tam na východe lietajú nejaké rakety medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou. Bytostne sa nás to dotýka, lebo povedal som pred chvíľkou, že je tu dlhodobý útok v podstate na, na, Euró na Európu ako takú, na európsku ekonomiku, ale aj na rozobranie celej Európskej únie. E, to teraz takí tí v slniečkári, ktorí tak veria v tú Európsku úniu a nás kritikov Európskej únie považujú za takých, ako že my sme proti Európskej únii, oni ani netušia, že tu sa deje plánovaná rozborka Európskej únie, zničenie ekonomiky. A keď poviem zničenie ekonomiky plánované, tak sa to dotkne každého jedného Slováka. Teraz sa bavíme o Slovákoch hej, ale samozrejme aj, aj Európana. Tak e, e potom neskôr sa dotkneme k tomu, že tomu e, sa nevyhneme. Hej, ale tragédia je to, že ten spôsob, aký, aký teraz bol vybratý na tú deštrukciu tých svetových pravidiel je akože skutočne brutálny. <clears throat> to znamená, že e, je to doslova tisíce, desať tisíce, stá tisíce ľudí e, zomierajú pri tom, e, eh, môžu zranení, teda keď zoberiem tú vojnu e, na Ukrajine, alebo v Iraku, alebo teraz v Iráne. Ja možno pred nejakými 10-15 rokmi som nevedel rozlišovať. Ja som to tu na tom Blízkom východe bral všetko, že to sú takí akože Arabi, ale pred tými 10-15 <laughs> rokmi, keď som sa na tým potom trošku na to bližšie pozrel, tak človek zistí, že ten Irán, že to nie sú Arabi, to sú Peršania, to znamená stará kultúra, ktorá je tu tisíce rokov vysoko vyspela, e, doslova ďaleko historicky pred Európou, má korene Takže to, mm, to je národ, ktorý sa len tak ako keby nevzdá a na to, čo sa deje, sa akože dobre pripravil. A vyzerá to tak, že tie Spojené štáty, že sú ako keby zaskočené, no neviem, či je to tak, alebo nie, lebo Američania aj Izraelci majú špičkové tajné služby, tie by sa nemali nechať len tak zaskočiť, že aha, no tak Irán sa bráni, alebo že máš nejaké štvorstupňové velenie, keď zlikvidujú toho Chameniho, tak nastupuje druhá garnitúra, je treba z jeho syn a ďalšie velenie a potom ešte ďalšie a ďalšie, hej. Takže to podľa mňa s týmto oni museli počítať, že toto im tak ľahko neprejde a najvyššie Irán dopredu avizoval, že bude útočiť na americké základne alebo na tie základne, odkiaľ sa bude útočiť na Irán, tak bude e, robiť odvetné údery. To povedal pred touto agresiou alebo vojnou, ktorú, ktorú začali Izraelci s Američanmi. Takže žiadne prekvapenie sa nekoná a preto mi to tak ako e, logika hovorí, že s týmto sa počíta a toto možno aj bolo cieľom e, tej debaty o tom, či sa zavere tento prieliv alebo nezavere pre tú dopravu, to už som mesiace som už sledoval, že keby sa zautočilo na Irán, tak sa zavre hormúdsky prieliv a bude nejaký problém. No tak stalo sa. Čiže počítalo sa s tým, hovorilo sa o tom, tak toto niekto chce a to je ťažká rana teraz pre celý svet, ale samozrejme hlavne pre Európu a pre Európsku úniu, ktorá sa veľko dušne alebo nejaké nerozmyslenie odpája od e, ruských energií a vyhlasila tzv. repowering, to znamená okamžité odpojenie od ruských energií niekedy do roka a do dňa, v polovičke budúceho roku. A Putin je taký frajer, že povedal, no my to vládneme skôr, keď sa chcú odpojiť, no tak poradíme sa s našim vedením Ruskej federácie, či ich neodpojíme hneď. Keď už sa vy tak chcete odpájať a už nemôžete vydržať. Hej? A zrazu prišlo toto, tak teraz každému stisne ričku, že čo sa teraz, čo budeme robiť. Alebo momentálne sa niekoľko tankerov v prepočte na kubické metre zemného plynu, asi 2 miliardy kubických metrov, smerujúce do Európy otočilo a ide e, si ten zemný plyn e, z obchodova niekde smerom na východ a nepríde to do, do Európy a do európskych terminálov. To znamená, európske zásobníky sú značne vyčerpané po zime, no a teraz sa mali naplňať a asi sa tak rýchlo nenaplnia. Takže to je, to je veľmi, veľmi vážna situácia energetická a ak by sa nedaj Bože došlo k takémuto niečomu, že by skutočne boli pohodné hmoty na prídel, tak to už je ako, to si ja neviem predstaviť ťažšiu ranu pre ekonomiku, ako to, že si nebudeme môcť na voľno kúpiť, koľko chceme THM. To by bola no. ťažká rana pre ja, ekonomiku. Ak môžem vstúpiť, lebo som sa lebo to, čo hovoríš, samozrejme, <laughs> ja, ja plne zdieľam tvoje názory v tomto smere, ale ľudia keby domysleli aj takú srandu, že e, k nám chodí uh, denne okolo 1200 kamionov potravín zo západu, z nášho milovaného západu a teraz si treba uvedomiť aj takú vec, že keď si len naznačil, že by mohla byť nafta na prídel, znamená, že by nafta bola na prídel aj pre dopravcov. To by, ako ja si myslím, že, že keď raz nafta <laughs> nebude, tak nafta nebude. Len si ľudia uvedomí. to, <laughs> že to znamená, že tých 1200 kamionov, ktoré chcem denne prichádza, nepríde. Hej? Možno neprídu deň, možno neprídu dva, možno neprídu 5 dní. A ja sa vás pýtam všetkých, pretože viem, že Pavol, ty si sa zaoberal aj pre že sme na takúto situáciu pripravení? Ľudia sme na to pripravení? Predstavte si jedno veľké mesto, kde žije nejaká mladá rodinka s dvomi mladý, malými deťmi, ktorej naraz e, nebude, ja neviem, e, nejaké e, kojenecké potraviny, nebudú no, čokoľvek, čokoľvek, čo potrebujete, nebude ako skúste mi naznačiť, naznačiť, čo budeme robiť. Lebo keď v dnešnej situácii sa stále nájdú ľudia, a teraz nebudem deliť ľudí na opozíciu alebo koalíciu, lebo to je kravina. Ja, ja, tomu, ja tieto veci považujem za hry, ale to je môj názor. V každom prípade nájdú sa aj dnes ľudia, ja som presvedčený, že, ktorí budú podporovať Spojené štáty v tom, čo robia, budú odporovať Rusku voči tomu, čo robia, povedia, že áno, aj oni súhlasia s tým, čo povedala Európska únia, odpojme sa od ruského plynu, lebo toto a toto. Dobre, není problém. Však sám si naznačil, že Putin je pripravený a keď chcete aj zajtra. Nie je problém. Pre nich je to jedno. Putin v tejto vojne je jediný výťaz z, z celého sveta, ktorý sa zahojí. Ak niekto mal obavu, že už ruská ekonomika padá, že už nemá čo na zbrania a tak ďalej, keď to tak bolo, ja neviem, ja nie som ekonom, ale keď to tak bolo, tak už to tak nie je. Lebo týmto pádom sa Rusom tak nahralo, že také si naznačil, že tankery, ktoré mali prísť, povedzme sem, sa otočili a idú na východ. Lebo Čína z 50% je závislá na Perskom zálive. India možno ešte viac. Hej? Južná Korea, to sú všetko <laughs> krajiny, vysoko priemyselne vyspelé krajiny, ktoré sú absolútne závislé na, e, na zdrojoch z Perského zálivu. Preto dnes Trump beha po svete so stiahnutým zadkom a volá pote pomôcť e, obnoviť prevádzku v Hormúskom prielive. Že to on spôsobil, o tom sa nebavíme. Hej? Takže to len tak na okraj aby si ľudia uvedomili, že toto nie je sranda. <laughs> To už, to je možno tá, ten vstup do tej čiernej diery, o ktorej som hovoril, že príde, ona začína. Toto sú také jemné začiatky. No. A ja pre také e, vysvetlenie, ale ešte sa vrátim, e, to je len taká malá ukážka tie kamiony, že asi keď tu bude nafta na 5, tak sem ani ten kamión neprídu, lebo by to asi nenatankovali niekde na, na spiatočnú cestu tak to znamená do, na neskôr do týždňa ako veľký nedostatok potravín by nastal. Hej? To, ako to je bez debaty a, a možno liekov a ďalších vecí a ja nehovorím o hnojivách a o takýchto veciach, ktoré sa samozrejme potom vyrábajú z plynu a, a z takýchto vecí, takže e, to by bola akože veľká ekonomická katastrofa. Tak e, no, treba, si tak kľude sadnúť, každý nech si sadne a porozmýšľa, že nemám pohonné hmoty, hej, že čo, čo, jak by sa to vyvíjalo, alebo u mňa v rodine. A ja preto odporúčam každému, aby nejaké to minimum v tých bandaskách, e, také, že aj dovolené množstvo do, do jednej garáže je 40 litrov, čiže dva kanistre. Aby to tí ľudia mali, nie preto, že by sa mohli ísť na na výlet alebo do nejakého nákupného centra si niečo kúpiť, ale keby náhodou nebolo, a aby som potom nebola, neboli tie PHM a potrebovali som súrne s k lekárovi s dieťaťom 20, 30, 50 kilometrov, vieme ako to dneska je, alebo s príbuzným, tak e, tá sanitka nemusí prísť, nemusí prísť na čas, tak toho pacienta treba zobrať a odviesť do tej, do tej nemocnice. Ak by sme ani s tým autičkom nemohli z garáže vyjsť, tak to by sme už ozaj boli veľmi, veľmi, veľmi odkázaní potom na, na celý ten ako kolabujúci systém. Ale ja by som sa zase vrátil trošku k tým peniazom, že taká tá hlavná vojna, kde teda nestreľajú kanony, nelietajú drony, beží o svetový finančný systém. E, teraz tu zhruba 50 rokov, alebo od druhej svetovej vojny v podstate dominoval americký dolár a tá dominancia amerického dolára prudko, rýchlo padá. Vznikli krajiny BRICS, Brazília, Rusko, India, Čína, Južná Afrika, ďalšie sa k tým pridali a pridávajú. To sekunda, znamená, sekunda, si... Pavel, Pavel, len, len treba zdôrazniť jednu vec, že tá dominancia amerického doláru bol, ja poviem veľmi slušne povedané, odrb celého sveta. Hej, čiže Američania odrbali celý svet, pretože to, že sa vznikla e, ako e, petro, petrodolár, tak, taký, do, taký názov to dostalo, hej, čiže oni prakticky zaviazali celý svet, že sa musí obchodovať v dolároch, ktorému oni zobrali krytie zlatom. Pokračuj, prepáč. Áno, e, veľmi dobre si ma doplnil. Je to tak a tento slušne povedané odrb na celý svet E, tu beží v podstate od druhej svetovej vojny, ale od roku 76 dotiahli k dokonalosti, keď aj krytie, keď bolo oficiálne odstranené, krytie už jedinej meny na svete, krytie zlatom, teda tým americkým dolárom. A odtedy už je to iba o tom, čo si bude robiť americký FED, čiže americká kvázi nazýva to centrálna banka, Federal Reserve System, ktorý nemôže kontrolovať ani vláda Spojených štátov, ani kongres. Čiže je tá úzka skupina e, bankárov, ktorí tvoria to vedenie FEDu, e, čuduje sa svete, všetci majú v tom náboženstve písaný judaizmus, ja keď som si googlil teda šéfov Fedu, tak jeden ako druhý, keď idem x rokov dozadu, je to na Wikipedii, si to môžete pozrieť, tam je zverejnené náboženstvo, má všade judaizmus. To znamená, buď sú takí šikovní, alebo ja už neviem prečo, že tam nepustia nejakého moslima, alebo hinduista, alebo nedajbože kresťana, ale si to drží táto partička nejak v rukách, tak eh, to, to treba vedieť a tak vždy k tým hovoriť, berme si z nich príklad, ak sú dobrí ekonomovia a hrabú si k sebe, prečo by sme si nehrabali my, keď sa naučíme, kde je sever, jak sa hovorí, tak e, to, toto je tá tragédia. Tie Spojené štáty v podstate kvôli tomuto mohli zhruba o 20% viac, ako vyrobili, spotrebovať. Hej, HDP Spojených štátov bolo vždycky zhruba 20% svetového hrubého domáceho produktu, ale ich spotreba bola 40% a viac. No a ten rozdiel medzi tým, čo vytvorili a spotrebovali, to bolo výsledok tej dominancie toho dolára, že si oni skladka mohli tie doláre tlačiť, kvázi sa ako keby Spojené štáty zadlžovali u vlastnej centrálnej banky a inde vo svete, keď predávali dlhopisy Spojených štátov, ktoré sa, kúpo, ktoré sa obchodovali vo svete a boli brané dlhé 10 ako také bezpečné aktívum. Kupovali aj centrálne banky, banky, a aj rôzne dôchodkové fondy, lebo dolár bol hlavná svetová rezervná mena, čiže bezpečné aktívum, tak to bolo považované, ale už zhruba pred tými 25 rokmi, tak už toto dostávalo veľké trhliny a potom nastalo za pár rokov, mm, zhruba za 3-4 roky, e, veľké oslabenie dolára, skoro 40% napríklad voči vnikajúcemu euru vtedy, si to presne pamätám, a čuduj sa svete, bolo to preto, že americké dlhopisy, eh, oni ich vydávali také, to bola taká ako keby konzola s 30-ročnou splatnosťou. A tá splatnosť bola zhruba pred 20 rokmi. A vtedy oni nehodili dolaru zhruba o 40%. To znamená, keď mali vracať, ako vyplácať tie dlhopisy, no tak si znehodnotili dolar a o toľko a o toľko v reálnej hodnote vyplatili menej. To je také hulváctvo, urobili takéto veci viackrát v histórii, tu asi nie je priestor, aby som sa k tomu vracal, ale oni vždycky hrali takú, ve, e, takú hru bez pravidiel, ako keby, keď hrá silnejší so slabším, hej? alebo múdrejší s hlúpejším. Takže... Ale e, nie vždy to musí výjsť, lebo napríklad, pre, pre, skočím, teraz v tejto situácii momentálne ako je, tak e, ty si naznačoval zo začiatku, že určite to mali dobre vypravené, keď išli do toho e, Iránu. Ja si myslím, že, že nie. Ja, to je môj názor. Hej, ty si povedal svoj, ja poviem svoj. Že v podstate čakali, že to dopadne ako vo Venezuele. Prídu, uletia a idú preč. K Venezuele poviem jednu vec, ktorú som ti aj poslal, možno si to pozrel, možno nie, to je jedno. Hovoril bývalý analytik CIA, e, ktorému to dali priatelia, ktorých má v CIA, Prakticky Venezuela bola zrada e, pripravená cez CIA, kúpili si tam nejakých, nejakého šoféra, nejakých ľudí blízkych e, k Madurovi, ktorí ho zradili. Dobre, toto je bokom. Irán Môže nie je Venezuela. No? Áno, áno. Hej, Irán, nie, to, Irán nie je Venezuela a urobili podľa môjho názoru obrovskú chybu, chvála Bohu, toto znie veľmi cynicky, čo teraz poviem, keď bombardovali tú školu. E, tým pádom dosiahli úplný opak, ako čakali. Oni čakali, že zabijú uh, e, Chamaneiho a prakticky sa celá e, opozícia dostane k moci a, a vyhrali. Tým, že zabili tie deti, v tom ponímaní, v tej kultúre, ktorú si spomínal, že to je krajina s mnoho tisíc rokov starou kultúrou Perzia, hej, tak pre nich deti nie, to je ako nie, niečo nedotknutelné. A tým, že to urobili, tak zjednotili, <laughs> zjednotili opozíciu s, s vládnúcim režimom a dosiahli presný opak. Hej? No a preto si myslím, že teraz, keď, keď, e, keď e, Trump hovorí, tak poďme, že Trump povedal, to už sme vyhrali, to už je vyhraná vojna, všetko je v poriadku, vyhrali sme poďme e, sa dojednať podmienky vašej kapitulácie. A Irán povedal, nie. Už ste nás toľkokrát odrbali, chcel som k tomu dojsť, čo si ty povedal. Toľko si krát ste nás odrbali prakticky počas rokovaní. Počas rokovaní, keď Irán bol ochotný pristúpiť na všetky podmienky, skoro čo im Američania dali, potupné, a v tom momente ich zbombardovali, tak povedal Irán, nie, nie, nie, my vám už vôbec neveríme. Takže to som len chcel naznačiť, že už toľkokrát Američania klamali, že už im naozaj veria len ľudia, ktorí nechcú vidieť, ktorí, ja nehovorím, že sú hlúpi, to, to by som urážal, nechcem urážať nikoho. Som, kto nechce vidieť, nevidí, kto nechce počuť, nepočuje. Asi tak. Lebo keď naozaj nevidíte rozdiel medzi tým, keď Rusko vojde do Ukrajiny, ktorá pácha zverstva na vlastnom obyvateľstve, e, čo je 8 rokov, zabíja tam vlastných ľudí, 14 tisíc evidovaných OSN uznalo, že toto sa stalo a potom, aby sa to nerozšilo, lebo prakticky to boli e, rusko, e, ruskojazyční e, obyvateľia Ukrajiny, tak tam vstúpil. Áno, je to v rozpore s medzinárodným právom, o tom nie je pochyb. Ale keď toto porovnáte s tým, <laughs> čo urobil, čo urobil Amerika a Izrael voči Iránu, a ani slovo, že poďme bojkotovať športovcov, poďme bojkotovať, ja neviem čo, ani jedno slovo. Budú teraz majstrovstvá sveta vo fotbale. Nepoďme tam. <laughs> Ah, to je úplne... Taký, taký e, dvoj, dvoj, e, teda dvojitý kilometr, nie meter, dvojitý kilometr, že to je fantázia. Ak teda môžem ešte dokončiť ja, tú myšlienku, ja som vlastne rozprával o tom, o tých peniazach, o tom finančnom systéme. Hej, to teraz tu nebudem opakovať, ale on, tento systém finančne založený na nekrytých peniazoch a tzv. na dohu, on je vlastne, aby mohol fungovať, tak je tu taká ako keby mantra, je taká akcioma, <laughs> že svetová ekonomika musí narastať minimálne 3% ročne, aby toto celé mohlo fungovať, aby sa to nezrutilo do seba, hej, lebo keby svetová ekonomika v globále nenarastala, tak tie dlhy nakoniec spôsobia veľkú defláciu a ako keby zastavenie kolaps ekonomiky. No a e, poznáme taký termín aj často v televízii, to múdri ľudia používajú, že trvalé udržateľný rozvoj a tak ďalej. On no, trvalé udržateľný rozvoj hovorí presne o tomto, že statka svetová ekonomika ako keby môže do nekonečna narastať, a potom je tam ešte zamontovaná nejaká ekológia a, a takéto, hej, takéto veci. Ale ak má niečo narasta 3-4% ročne, nie je to lineárna závislosť, je to exponenciálna závislosť. A keď, si to, keď e, sa hráme s exponenciálnou závislosťou v ekonomike, tak sa musím ja ako ekonóm, minister financí, alebo ja už neviem kto, E, nejaká Lajenová predsednička komisie baviť o tom, kedy sa to zdvojnásobí. Hej? A keby napríklad, ja neviem, uh, svetová ekonomika mala narastať 4% ročne, je to taká že exponenciála, ale ja to zjednodušenie uh, e, vynásobím, teda vypočítam v priemere 4% ročne, tak sa nám zdvojnásobí svetová ekonomika za 18 rokov. Hm. A teraz ja sa musím pýtať, keď napríklad na Slovensku budeme mať e, za 18 rokov dvojnásobnú spotrebu energie, máme toľko elektrární, alebo vieme doviesť tú energiu od niekadiaľ a máme dostatok surovín. Hej, ak by svetová ekonomika mala, mala nástrať rýchlejšie, ja neviem, e, treba z 5% ročne, hej, to by si každý povedal, že super, ne, tak mám len mám tu kalkulačku, za 14,4 roka by sa to zdvojnásobilo. Čínska ekonomika dlhodobo narastala 10-11% ročne. Číňania dosiahli neskutočný nárast a boli také analýzy, že keby Číňania používali, čiže 1,5 miliardy ľudí, mali toľko automobilov ako Európania, No tak jednoducho celá svetová produkcia ropy asi na to nestačí, aby sa vyrábali pohľadné hmoty iba prečinenou. Čiže logicky ten, ten, e, to používanie tých nekrytých peňazí obrovsky akceleruje, <clears throat> pardon, urýchluje rast svetovej ekonomiky, alebo urýchlovalo, ja to poviem už v minulom čase, a toto bol veľký tlak na zdroje a jednoducho tie zdroje došli nemôže ďalej svetová ekonomika narastať, lebo nemáme zdroje. A kde bude narastať, zrúti sa do seba. Ak by mala narastať, nemáme zdroje. To je konečná, to je pasca. Stojíme pred múrom, z ktorej, kde není normálnou cestou uh, úniku. Preto aj také tie debaty v televízii, kde už aj mňa pozývajú a jak tá opozícia má také tie mudré nápady, jak to oni roztočia tú ekonomiku, keď ja neviem, ušetríme tam alebo tam, alebo dáme nejaké imaginárne prorastové opatrenia, no chlapci, neroztočíte nič. V svetová ekonomika ako celok je, už je v slepej uličke a Slovenská republika s ňou. Musí sa tu zmeniť systém, no, nejaký. Jasne. A e, my máme vážny problém. A o tomto sa nikde nehovorí. Žiadneho ekonóma som nepočul o tom hovoriť iba sám seba teraz. Ale ja neviem, či sú to poslucháči schopní pochopiť, že v akej, jak to slušne povedať, akej slepej uličky sa nachádzame. Čiže to skutočne, keď poviem, že lepšie už bolo, tak to je ako realita. My my, my budeme výťazí, keď tu, tu bude budúca vláda, alebo aj táto vláda, keď udrží jakž tak tú životnú úroveň, ktorú máme, nie, že budeme znižovať zadlženosť, na no to úplne zabudneme, že, že sa tu niekto bude znižovať zadlženosť. Ak to sa nedá, hej, ak chceme udržať životnú úroveň, tak musíme naopak zvýšiť zadlženosť a požičané peniaze dať do tých do tých prorastových opatrení, čiže do nových investícií, infraštruktúra a tak ďalej. Aby sa tu vyrábalo, budovalo, aby sa točila ekonomika, pretože ak budeme šetriť, hej, lebo zase opozícia, úsporné opatrenie štát musí šetriť na seba neviem čo všetko, no tak si môžeme zadusiť ekonomiku. My by sme vedeli vyhodiť, ja neviem, 5 tisíc úradníkov, 10 tisíc úradníkov, pôjdu na úrad práce, ešte predtým dostanú odstupné, a potom budú na úrade práce čerpať zo štátneho rozpočtu a kým sa prejaví to, že štát ušetril peniaze, prejde 2,5 roka a medzi tým e, zasa nám zhoršia čísla a keď sa zhoršia čísla, tak nám zase ratingov agentúry znižia rating, keď nám znižia rating, tak sa zase zvýšia úrokové miery a zhorší sa prístup peniazom a, a už sme zase na gréckej ceste. Hej tak to, toto je taká ťažká situácia pre, pre všetky vlády Slovenska z tohto sa dostať von bez straty desiatky a kvázi udržať e, tú, tú ekonomiku jak v škode, že nech ľudia skutočne zabudnú, že tu existuje nejaký zázračný liek a zmena vlády a príde nejaký Zoroslav Kolár, ktorý je múdry a rádio, na každého kritizuje a má tu nejaké dobré nápady, pritom polovička z nich sú úplne prostosti, ale viete, ako vysvetlíte to niekomu, nikto nemá zázračné riešenie. Skôr či neskôr na Slovensku prídeme k tomu, nie, že sa budú zamrazovať platy, alebo zamrazíme platy lekárom alebo učiteľom, no budú sa znižovať podľa mňa platy. <laughs> Pretože ak to neznižíme, a nevrátime tam, kde to bolo na začiatku tohto volebného obdobia, keď Matovič dal taký snúb a hodil to na krk budúcej vláde. No, urobil také memorandum s tými, s tými lekármi a sestričkami, že sa to zbýši. No a táto vláda na to skočila pod hrozbou štrajkov lekárov. No tak tu, tu nám naskakali tzv. obligatorné výdavky v štátnom rozpočte, tie, ktoré musíme plniť. Hej, lebo, lebo e, ste sa k tomu zaviazali. Hej? Takže e, je tu cesta buď takéhoto šetrenia, alebo vyššieho zadlžovania, keďže nemáme vlastnú menu. Tak tá menej bolestná cesta je to vyššie zadlžovanie pre ľudí, ale opäť nemáme úniku e, z tej slepej ekonomickej uličky. A teraz, keď do toho prídu takéto veci, ako je, ako je energetická kríza, a teraz poďme o krok späť, ako je tá šialená zelená agenda, zarezanie si zlatej sliepky, alebo sliepky, ktorá znáša zlaté vajca priemyslu automobilového v Európskej únii, tak to je ťažká rana pre európsku ekonomiku. Hej? Tak e, to, čo bolo predtým, tak to zase bol COVID, Hej, lebo no tak ten COVID ako výrazne zvýšil dlhy všetkých štátov, zabrdil ekonomiku, načrel do, ús, do úspor bežných ľudí, malých, veľkých podnikateľov. Hej, a zase pred, ešte pred covidom raz bola, ja neviem, kríza v 2008, ktorá zdvojnásobila dlhy štátov. A historicky, keď pôjdeme do, dozadu, tak tu rôzne morové rany prichádzajú na tú ekonomiku, cieľené morové rany, to nie, že krízy vznikajú sami od seba. Kríza 2008 to bola čistý, či, či, čistá režia Spojených štátov amerických a tzv. Wall Streetu um, cez podvodné finančné produkty a manipuláciu s úrokovými mierami a, a takéto veci. Hodinu by som o tom mal rozprávať, ale nebudem. A zase by sme došli eh, ja neviem, v druhej svetovej vojne, prvej svetovej vojne a tak ďalej. Ale na začiatku si ešte Petr spomínal, že akože tí ľudia ako keby mlčia, že Spojené štáty útočia, a teraz mlčia, nikto ne, nedá, nechce dávať aké sankcie, také veci. E, mňa osobne zarazilo ne, v roku 2001, 11. septembra, keď teda v úvozovkách bol útok na tie dvojičky, e, inžinieri, architekti <laughs> dokázali že to, to, tie budovy nepadli po náraze lietadiel, že to bola riadená demolícia. Nárazom dvoch lietadiel padli tri budovy. Hej, a ďalší útok na Pentagon a takéto veci. To ne, nebolo technicky možné, aby nevyškolený pilot strážil takú nízku budovu, ako je Pentagon, len tak, hej, bez riadiaceho nejakej prevádzky, čo presne naviguje, že čo, čo má, kde má, ako zatočiť a, a tak ďalej. A celý svet mlčal. A doteraz sa tu hráme na nejakú, neviem čo, na nejakú m, mm, takú falošnú pravdu, hej, že to všetko tí teroristi a, a tak ďalej tak vtedy ten celý svet mlčal a teraz ten svet bude protestovať proti Spojeným štátom americkým. Zabudnime na to zabudneme na to, aj nevtedy začala blikať kontrolka, tak toto není dobre. Keď som videl aj pápeže, jak sa tam objíma pomaly s oným, s prezidentom Bushom a, a s takými, to, ktorí sú masoví vrahovia, alebo boli, alebo skoro každý jeden prezident, tak to je vojna na vojnu, ktorú Spojené štáty za, za, za, začínajú vo svete. A na všetkých týchto morových ranách, ktoré som spomínal, bohatnú banky vždy. Hej. Keď sa zbrojí, tak sú to zbrojárske firmy, keď je nejaká pandémia, tak farma firmy. Hej. Skrátka, to sú najlukratívnejšie biznisy, finančný systém, zbrojársky systém a farmaceutický priemysel, lebo sú tam obrovské marže. Nikto nevie z brojárskej firme, že koľko sú skutočné náklady, ani vo farmácii, aké sú skutočné náklady na výrobu nejakých kvapiek, vakcín a, a kade čoho. Nedá sa to presne znormovať ani, ani odkontrolovať daňovými úradmi. Či to tak je, alebo to tak není. A vlastne tie vlády sú v područí týchto, týchto, týchto firiem a nakoniec to platia všetko ľudia. No len e, v tejto situácii, ktorú dve veci, na dve veci, ak môžem, zareagujem. To, čo si povedal, že, že sa vyrábajú zbranie, nikto na to zarába a tak ďalej, teraz sa to prejavuje v tej, tej vojne, ktorú Američania začali, kde im, poprvé im dochádza munícia, e, časť tej munície použili na Ukrajinu a tie zbrojárske firmy by aj vedeli vyrobiť viac, ale tak v horizonte možno 5-6 rokov. Hej? Čiže tu, keď niekto povie o Rusku, že aké je Rusko zaostalé, aká je jeho ekonomika a tak ďalej, a tak ďalej. Dobre, môžete povedať, že prešli na zbrojárskú ekonomiku, môže byť, nehovorím, však sú vo, v, e, v nejakom stave e, špeciálnej vojenskej operácie alebo vojny, podľa niektorých, ale vedia zareagovať, hej? lebo tam je niečo, čo e, Západ nemá a to je svedomie. Tí ľudia sú ochotní obetovať sa za ja nehovorím, že všetci milujú Putina. Nikdy som to nepovedal. Nikdy som nepovedal, že Putin je hviezda, ktorá nikdy nespôsobila nič zlé. Toto je, nie je pravda. Aj Rusi majú za, za ušami svoje, ale keď porovnáte tie dve, tie dve krajiny, tak ako... Dobre, každý nech si to urobí, ako, ako uzna závodné. Ty si naznačil e, dvojičky e, rok 2001, e, 2011 a ja, ti, ja hovorím, a to hovorím už roky a roky, roky, mňa zobudil môj syn, a ja hovorím jednu vec. Kto nepochopil dvojičky, tak nepochopí, ako sme non-stop klamaní. My sme non-stop klamaní. A e, keď, si, keď si uznáš, že nás oklamali v 2001, tak potom sa úplne začneš inak pozerať na svet. To, čo si povedali, absolútny fakt. Vyše 2000 e, projektantov, architektov sa vyslovilo, že to nemohlo spadnúť tak, ako je oficiálna verzia. Ja mám jedného priateľa, s ktorým sa neustále hádam na túto tému a on povie, dobre Peter, tak nespadli tak, ako spadli. Hovorím, ja neviem, ako spadli. Tak drž hubu. Hej? <laughs> Keď nevieš povedať, ako spadli. hej? Čiže to je argument <laughs> ako, ja neviem, lebo na to sa nedá zareagovať. Čiže keď fyzika povie, že takto to nespadlo, a ty nevieš povedať, <laughs> ako to spadlo, tak nemáš pravdu. Máš držať e, jazd za zubami. No, čiže ja len to chcem povedať. Sme klamaní o Palestíne, sme klamaní o Izraeli, sme klamaní o Iráne. Veď to je to jedno za druhým. To stačí, keď si pozriete niektoré videá, ako psychologicky je schopné e, ako sú schopní manipulovať s e, hlavou človeka, s mozgom, že, že vás donútia na čierne povedať biele, doslova vás k tomu dovedú. Hej? Keď sa budete hambiť povedať, keď vám ukážu bielu gulu a, a 10 ľudí okolo vás povedia, že je čierna, tak v konečnom <laughs> dôsledku aj vy poviete, že je čierna, lebo sa budete hambiť. Tak, taká to je psychológia človeka. Žiaľ Bohu. Čiže ak slepo veríte, a keď si len dáte do, do, do súvislosti veci, ako išli jedna za druhou, hej, e, bola pandémia, zo dňa na deň bola Ukrajina, potom prišiel eh, Epstein, zo dňa na deň prišiel Irán. a, a všetko vymazalo, ako keby Epstein neexistoval. Skončil, hej, stranda. Pritom ja si myslím, že, že jedna z príčin, prečo je Trump vo vojne, je aj Epstein. Hej. To je môj súkromný názor, možno sa milím, ale skôr si myslím, že sa nemýlim. Takže eh, budeme pýtať eh, štúdio, keby nám dalo jednu pesničku ako na, pre, na predel, ale vrátime sa k tomu určite. V každom prípade ľudia začnite vnímať svet nie ako ako body, ale vnímajte súvislosti, tak ako vám tu na pán Lupták rozpráva, že všetko so všetkým súvisí. Za všetkým hľadajte, kto z toho má prospech. Nenájdete tam bežného človeka. To sú vždy určité elity, ktoré na tomto profitujú. Áno, teraz e, ten rozdiel medzi, medzi e, treba s vojnou na Ukrajine a aj vojnou, teda a, a vojnou v Iráne a v Blízkom východe a tými kvázi inými vojnami, ktoré sa nás ako keby až tak priamo nedotýkali, že tieto vojny idú priamo proti našej peňaženke. Yes. A sa nás budú veľmi, veľmi dotýkať finančne. Dobre, hej, nejaká, vojna, nejaká vojna v Jemene, dobre, hej, nejak nás veľmi Slovákov ako nezasiahne, keď je to nejaká tiež tragická vojna, ktorá tam už beží dlhé roky, ale toto sa nás priamo dotkne a my máme ten štátny rozpočet veľmi napätý, stále sme v nejakom deficite od vzniku Slovenskej republiky, že viacej minieme ako ako vyrobíme a teraz tie nožnice sa budú otvárať, lebo um, už sa zase dostávame do takého víru, ne, že tá dlhová služba. Pa, Pálko, to, eh, nehaj, nehaj, nehaj si toto po, po pesničke, dáme uh mhm. -huh. pauzu, ukludníme sa a ideme potom na to, čo si chcel povedať. Drž si, drž si myšlienku. Dobre. vody, tu zem, co rodnou nazývám. Tolik lidí život za ní položilo. Já se teď sám, sám sebe ptám, čím to, že češství se z nás vytratilo. Kam poděla se soudržnost, kam zmizel onen chor, ten chor, co o sjednocení zpívá, což morálku vlastenců napadl mor, slepý je národ, když tvrdí, že se dívá teplá voda teče a plyn dává jasný plamen, proč zaobírat hlavu starostmi, co bolí? Mám snad jenom já na duši kámen, co mysl tíží a páteř drolí? Ne, nepřestanu budit vaše svědomí a city, zvlášť v době, co nastává mý drazí. Naše domovy brzy budou jen kryty a za nimi násilníci a vrazy. místo jednoty, pokory, síly a rozumu, vládnoucí tělesa kapsy své mastí. Hledáme hodnoty ve slevách konzumu a zabranou třelci zbrojí svou chrastí. Až naše památky, klenoty předků, v ruiny a popel se na dobro promění, budeme zpívat si těchto pár řádků se strachem slzách, tiše a potají. Později prstem vlastně zrádce značit. Vlastí už nebude tvá rodná zem, kterou nám předali dědové naši, vybojovanou proti všem. Snad jednou můj hlas uslyší celý ten národ, pro který dýchám. Až výbuchy světových velmocí utiší, zakřičí Tato prozba má dotiša. Zůstaň more pekne. Je to tak emotívne. Ja si myslím, že veľa ľuďom, mladým ľuďom už e, výraz domov, domovina, vlast asi veľa nepovie, čo je tragédia, pretože aj keď budeme e, sa pozerať na ten bývalý režim pred 89. akýmikoľvek očami chceme, ale ten, tá snaha vychovať nejakú uh, generáciu, ktorá vedela, čo je to jej vlast, čo, čo to znamená bojovať a dať možno až život za vlast, tak neviem, či, či by sme sa vedeli k tomu dopracovať, ale iná šanca nie je. Ak nechceme ako Slovač zahynúť, skončiť, tak k niečomu podobnému by sme sa mali postupne vrátiť. K tomu sa ešte dostaneme, lebo ty si sám použil niečo, čo mne veľmi láhodí, že je potrebná zmena systému, ale vráťme sa k tomu, čo si končil pred pesničkou, to znamená, že to napínanie e, dlhu a tak ďalej. Áno, e, skrátka, ako sa nás to dotkne, a to už teraz e, všetky veci, ktoré poviem, už budú ako negatívne pre, pre bežného Slováka. To znamená, m, mm, to najmenej zlého, čo sa nám môže stať v rámci takého toho svetového boja o nový finančný systém je, že sa peniaze znehodnotia postupne. To znamená, ja osobne očakávam, že do nejakých 8-10 rokov maximálne e, napríklad euro, ak ešte bude vôbec, tak stráti 80% svojej hodnoty, svojej kupnej sily. A to už nech sa v tom zorientuje každý ako chce, e, z hľadiska jeho vlastne rodinných financií. Bohužiaľ poznám tú štatistiku, že väčšina Slovákov, možno 80%, e, kvázi je, žije od výplaty do výplaty, že ak by nedostalo výplatu, tak e, si potom už nemá za čo kúpiť, kúpiť chleba, že treba nemajú úspory, a majú ešte nejaké dlhy a takéto veci. E, ja zhruba pracujem 48 rokov. Hej pracoval som aj popri vysokej škole, keď som mal denné štúdium, takže jediný rok, čo som nepracoval, od 18 rokov bola vojenská služba. Jednoročná. Ja z toho 30 rokov som takisto bol možno mesiac, dva od krahu, mal som leasingy, úvery, hypotéky a až pred nejakými 17 rokmi už, keď som sa z tohto všetkého vyplatil a rozbehlo som aj iné podnikanie, tak eh, už ako keby mám ten prebytok peňazí, hej, že viacej odložím ako, ako miniem, ale trvalo mi to 30 rokov práce. Takže ja súcitím s ľuďmi, ktorí sú v tak, to sa tak volá podľa pána Kiyosakiho, že potkaní pretek, ako v tom koliecku, keď tá myška beha od požičky k požičke aj do dôchodku. Hej? Ale z toho potkaného preteku treba vystúpiť vlastným úsilím ešte tak najneskôr v 50 inak ak, ak prídeme do dôchodku hej, a nemáme nejaké extra úspory alebo nejaké také podnikanie, ktoré mi generuje nejaké, nejaké extra príjmy a sme odkazení iba na štát, tak je to vážny problém. Hej. Ja tu nechcem byť za teraz za múdreho, lebo niekto povie, poslanec ten sa má a neviem čo. No tak e, možno je to pravda, ale to, že sa mi darí, to vôbec tým nesúvisí, že, že mám nejaký poslanecký plat. Ale 30 rokov som, som si to tvrdo odskákal hej, od požičky k požičke a e, raz sa čo si podarilo, nepodarilo aj v podnikaní, aj som zbankrotoval, aj som musel začínať na novo, aj som prišiel o peniaze niekde a tak ďalej, ako každý človek. Dneska by som mohol rozdávať rozumy, mne nemal kto. Nie, tak som urobil takisto veľa chyb z neznalosti v živote, ale nebol internet a nebol YouTube a ťažšie sa dostávalo k informáciám. To dneska už, už je to také celé jednoduchšie s tým internetom a dokonca s jeho nadstavbou umelou inteligenciou tak e, kto to vie rozumne využívať, tak e, by si vedel pomôcť k lepšej kvalite života s takýmito mocnými nástrojmi. Takže znehodnotenie peňazí a modlíme sa, aby tá vojna neprišla aj na Slovensko, tá ostrá vojna. Vidíme, ako Irán útočí, v podstate na Irán sa útočí z amerických základní z okolitých krajín. Tak on strieľa do okolitých krajín, na americké základne. No, my tu máme americké základne na Slovensku. A teraz z tohto pohľadu to vnímam ako alebo vnímajme to ako veľkú tragédiu, lebo my nemôžeme Slováci ovplyvniť podľa tej zmluvy so Spojenými štátmi o tých amerických, alebo o tých letiskách, ktoré sme im kvázi odovzdali na 10 rokov. Oni, keď sa rozhodnú útočiť na kohokoľvek, no tak je to rozhodnutie e, Spojených štátov a my to nemôžeme ovplyvniť. Ale môže prísť odpoveď, tak ako Irán strieľa na okolité krajiny, teda na základe Spojených štátov v okolitých krajinách, tak tá odpoveď môže prísť aj na tie naše základne. Nej, takže to bola veľmi, veľmi zlá vec, že my ako členský štát NATO sme odovzdali základne nie pre NATO, ale špeciálne pre Spojené štáty americké mimo NATO. Hej, to je, oni to... dobre vedeli, čo robia. No to je tragédia toho, že e, v podstate ten systém, ktorý tu žijeme, je nastavený tak, e, že tie voľby, a možno ty poznáš môj názor alebo názor mojich priateľov, že bez zmeny systému e, prakticky spejeme do záhuby. To je môj názor. Hej. Lebo keď to zoberete, keď si uvedomíte, ale skúste sa naozaj zamyslieť, Túto vojnu s Iránom začal jeden človek. Jeden človek. Hej? Keby povedal Trump, že nie, tak sa nič nedialo, lebo, lebo Izrael tlačil všetkých amerických prezidentov do tejto vojny. Izrael chce túto vojnu za každú cenu. Hej? Pretože Izrael je štát, my nadávame na Putina, že chce obsadiť Európu, že chce ďalšie územné zisky a takéto dristy. Dobre, nech si to niekto myslí. Beriem. Ale sa pozrite na Izrael. Pozrite sa na vývoj toho štátu, ktorému OSN pridelilo v cudzej zemi, v cudzej zemi v Palestíne a Veľká Británia mu dovolila si založiť svoj štát a on tak vytlačil tú Palestínu chúďa z jej rodnej zeme, že teraz je prakticky, neviem koľko percent je tá Gaza, už to je nič, to je, to je smeť. Ešte aj z toho ich chce vyvraždiť. Vyvraždiť, nie vytlačiť, vyvraždiť. Takže e, treba sa pozerať naozaj podľa môjho názoru, pochopiť, čo sa tu deje v širších súvislostiach, lebo naozaj potom sú úplne zbytočné tie debaty. Vadíme sa, ja som videl tvoju debatu s nejakým pánom, jak sa volal, Novotný, či čo, hej, kde povedal ten pán, spúste mm. si to hneď A uvidíte, on povedal, že no táto vojna rýchlo skončí. <laughs> Oj, čo? Kde si ty? Ja, ja som úplný analfabet do zbraní. Nerozumiem sa tomu, ale keď niekto povie, že toto rýchlo skončí, tak poviem dobre. Tak, <laughs> ako, no, no, rozumieš? A takíto ľudia zastávajú významné posty. Preto hovorím ja, poďme meniť systém všetci, dajme, my sme povedali, a nemusíme mať vôbec pravdu, ja, môžem ešte chvíľku, Pálko, že, že Postavme ten systém na troch veciach. Zamyslite sa nad tým, čo hovorím. Poprvé, vráťme sa naspäť k hodnotám, ktoré vyznávali naši rodičia, prarodičia, úcta, morálka, všetky tieto veci, mravnosť, ktoré naozaj robia človeka človekom. Lebo dnes, keď niekto povie, že má pasív z toho, že zabíja šmejdov, ako Trump pred pár dňami povedal, veď to je katastrofa, to je, to je, to, ten človek nie je človekom. Čiže návrat k hodnotám, to je prvý, prvá e, podmienka. Druhá je nájsť spôsob výberu ľudí do riadiacich pozícií, aby sa nestalo to, že sa tam točia traja, štyria, ktorí sa točia stále dookola a budeme kričať, nie, Fica dole, e, toho dole, toho dole, ale my nevieme, my nemáme mechanizmus, ako tam dostať ľudí, ktorí naozaj chcú pomôcť ľuďom, nie sebe. To je druhý moment. A tretie, mať nejakú víziu na dlhé obdobie. Možno na kratšie, ale aj na dlhšie obdobie. Keď tieto tri veci si uvedomíte, naozaj, keby sa to podarilo presadiť, tak môžeme sa pokúsiť inak žiť, ako žijeme. Prepač. A ešte, ešte jedna otázka na teba. Eh, aj, poviem aj poslucháčom, skúste si nájsť na YouTube, existuje teraz kanál, ktorý sa volá archivy Tartarie. Ja nebudem hovoriť, či Tartarie existovala alebo neexistovala, to je hypotéza, nehajme to bokom. Ale sú tam niektoré veľmi zaujímavé tézy a jedna z nich je aj o, o peniazoch. Ja som ti ju poslal, neviem, či si mal čas sa na ňom pozrieť, ale ja si osobne viem predstaviť, že naši predkovia žili bez peňazí, bez peňazí, bez úrokov. Čiže to, čo ty hovoríš, že môže dojsť k znehodnoteniu eura až 80%, periem. ja si viem predstaviť, že vieme žiť aj bez týchto eh, v podstate peniaze boli voľa, keď vymyslené ako nástroj. Dnes už je to, dnes už je to tovar. Hej? Peniaze sú tovarom, podľa mňa. Čo ty Áno. Peniaze sa stali tovarom, hej, keď to bolo. Eh, keď bolo odstranenie uh, meny krytia zlatom, ale to je zase, zase na nejakú dlhú debatu. Ja ako viem, že Slováci alebo aj, aj iné národy, oni vedia prijať krátkodobé také nejaké niekoľkoročné aj také uťahovanie opaskov, keď vodca tej krajiny, toho štátu má jasnú víziu a povie, ak budeme robiť toto a toto, minimálne toľko a toľko rokov, tak sa dostaneme tam a tam a potom už sme z brindy vonku. Presne, toto Hej. treba a, Ale teraz e, e, takúto nejakú víziu e, ani nevieme dať, lebo stále sa potápame viac a viac a ako keby tie morové rany prichádzajú kolo nás. Hej? Takže ešte nevieme, čo na nás príde. Hej, lebo teraz sa modlíme, aby zase bol dostatok pohodných hmot. Hej, a sme si na začiatku povedali, že keby náhodou toto celé pokračovalo, e, tak e, tak dojdeme k tomu, že budú po pohonné hmoty na prídeľ, skôr či neskôr. Došli by sme k tomu, že možno nepôjde v zime plyn, ale že pôjde iba prvú polovicu zimy a druhú už nebude. Alebo že bude tak vysoký, že ľudia si to budú vykorovať na 15 stupňov a, a chodiť vo svetroch doma alebo vo vetrovkách. Čo my vieme, čo všetko ešte môže prísť. Ale stále je toto všetko lepšie, ako keby nám tu už lietali nejaké rakety a padali na hlavy. Slovensko, keďže ja si dosť cestujem po svete, tak my sme skutočne nádherná krajina. Máme vzdelaných ľudí, máme vybudovaný priemysel, ale tak ako hovorí e, Rudohulia, ktorý je aj pilotom, okrem iných aktivít, ak lieta nad tým Slovenskom, tak on z, toho, z tej výšky vidíme, že je to prevažne polnohospodárska krajina. Lieta sa nad poliami, nad lukami, nad lesmi No a ten priemysel je koncentrovaný v mestách. Je tragédia, že sme tak zošnorovaní tými predpismi Európskej únie a kvotami na plnohospodárskú produkciu, že my teraz sa z toho nevieme nejak vymaniť, e, že by sme opäť začali viacej chovať, viacej pestovať a propagovať domáce potraviny. Hej. Takže tuto máme veľké rezervy, ako tvrdo zabojovať s Európskou úniou, aby z tých 1200 kamionov, ktoré sem prídu, e, tak aby ich bolo možno 200 a aby Slováci boli takí uvedomení, že keď si aj kúpi o 20 centov drahšie maslo, ale nech je to maslo vyrobené na Slovensku, alebo chlieb upečený na Slovensku, nie v tých reťazcoch, že sa sem zmrazený dovezie aj s tými všelijakými rožkami, aj kajzerkami, aj s takýmito somarinami, a túto iba rozpeču v tých, tých reťazcoch. Hej, lebo si vlastne podporíme tú ekonomiku a v tom prenesenom ekonomickom zmysle ten človek ešte ušetrí, hej, keďže sa státu bude lepšie dariť, lebo eh, keď si dám peniaze do domácej produkcie, tak jednoducho sa mi to vráti v budúcnosti. Tak tuto máme veľké rezervy, že teda skúsme využívať a pýtať si v tých retástoch domáce potraviny a keď tak tie zahraničné nekúpiť. Hej? A vtedy tie reťazce chcú zarábať peniaze, tak, tak oni to zariadia, aby to boli domáce potraviny. Vo väčšej miere, lebo to zákazníci budú pýtať. Hej, ale občas, keď človek ide do toho obchodu, tak vlastne vidí, že koľko zbytočnosti tí ľudia kupujú všelijaké tie nezdravé sladené vody, lebo musí mať oranžovú, žltú, takú, onakú, hentakú. E, ehm, no, za našich mladých čias sme pili vodu z vodovodu alebo minerálku z obchodu a za 5 korun sme kúpili sírup, taký, onaký, hentaký a kto chcel mať sladenú vodu, no tak si tam dal trošku sírupu a mal sladenú vodu. Alebo si ľudia išli nazbierať maliny alebo jahody, alebo ja neviem čo a urobili si sírup doma hej, ale, ale zaplastováva tu pomaly pol sveta takýmito, takýmito vecami a skutočne nie je potrebné. No ono sranda, je, tak... tá, sranda je tá, že ľudia, ktorí sú starší, možno ako ty, ako ja, tak takto pokračujú stále, lebo <laughs> my si stále robíme síru. my, my žiadne, u, nás, u nás je problém nájsť, keď príde niekedy záď a pýta sa, že či nemáme niečo, nejakú vodu, hovorím, nemáme, <laughs> my, my máme len pitnú vodu z vodovodu a samozrejme ešte máme nejaké, nejaké iné zdroje, ale, ale máme telefon, počkaj chvíľočku, tak skúsme popýtať. Nie. Tak nič, pokračujeme ďalej. Len to som chcel naznačiť, že, že ako tie mladé generácie sa absolútne spoliehajú na to, čo si ty povedal pred chvíľkou. Skúsme sa ešte e, obrátiť na to preperstvo, ak môžeme, len tak, len tak okrajovo, pretože ja mám pocit, že vyhnúť sa tomu, aby človek trpel v čase, keď je nedostatok, je jedna z ciest je jednak sa spájať do malých komunít a v, te, v rámci týchto komunít sa pokúsiť aj pestovať, aj si vymeniať potraviny. To znamená vyhnúť sa aj peniazom, robiť taký kvázi barter, ale zaistiť si, že teda mám čo dať do úst. Ale to je len otázka potravín, lebo to preperstvo má asi viacero, viacero oblastí. Tak skús. Áno, predovšetkým musíme mať čo jesť, takže ja, na, ka na každej gazdinke je, aby teda e, mala nejaké tetrované potraviny, ktoré aj majú nejakú výživovú hodnotu. Cestoviny síce zasytia človeka, má to energetickú hodnotu, ale predpokladám, že tých živ živín tam asi nie je až tak veľa, keďže je to múka a sol a neviem, že sú to vajíčka v tých cestovinách. Takže no, minimálne na 3-4 mesiace treba tak, aby tá rodina zase nestradala po tejto stránke. Čo sa týka pitej vody, máme na Slovensku dosť, takže aj keď niekto býva v bytovke a keby nešla voda v bytovke, tak tu máme zase nejaké tie potoky, rieky, tak vieme si tú vodu prevariť a potom ešte máme tabletky, ktoré sa nazývajú mikropúr, alebo aj iné, ktoré vedia spolahlivo tam vyzabíjať nejaké tie choroboplodné zárodky, keby sme tú vodu nepre, neprevarili, takže mm, s tou vodou by nemal byť až taký problém. Ale existujú aj väčšie balenia vody, všelijaké tie barely, ktoré sú sterilizované uležiarením a takýmito vecami a to vám vydržia aj rok mm, treba v spivnici. Takže treba takéto veci mať, je to, je to veľmi, veľmi dôležité, lebo fakt, keby treba nebola elektrická energia, tak vlastne nepôjde skoro nič, nepôjde ani spojenie, ani príbuzným sa nedovoláme, mobily nepôjdu nič. Ja si to ani neviem predstaviť, ale nech sa na tým každý zamyslí, čo všetko nepôjde, keď napríklad nebudú PHM, nebude elektrická energia, nevyberieme peniaze z bankomatu a ďalšie a ďalšie veci, čiže musíme mať aj hotovosť doma. Ja odporúčam, nech to na tých účtoch máme iba tak toľko peňazí, koľko treba na platenie cez internet banking a tie rezervy, ak máme, tak si ich držme v úvozovkách pod čo doma niekde bezpečne schované, lebo hej, to, je to veľmi dôležité, tak uh, už som spomínal aj ten benzín, aspoň tie 2,20 litrové kanistre, nech máme ako takú nedotknutelnú zásobu. No kto si kúpi viac, tak nech si kúpi viac, ale a snažme sa mať taký tankovací režim, že si držíme plnú nádrž. E, nenechajme to až do tej poslednej štvrtinky alebo petinky tej nádrže, ale miniem tretinu nádrže, dotankujem. Nech to mám stále plné, aby som mal tam, mal to, keď to budeme potrebovať tie pohonné hmoty. Tak to je takéto minimum, čo môžeme, môžeme zabezpečiť. Ale ja som optimista v tom, nechcem byť ja pesimista, že sme fakt šikovný národ, vzdelaný, máme priemysel, máme tu pôdu, máme tu lesy, tečú tu rieky, pramenia tu rieky. Hej, ja, mm, veľmi radi sme s manželkou chodili treba do Egypta, do Spojených Arabských Emirátov na dovolenky a tak ďalej. A v tých Emirátoch tam ani nemáte rieku poriadnu. Hej, tam sa oceluje z morskej vody, tá užitková voda, ktorá nie je pitná. A teraz sa hovorí o tom, že ak si, si začnú tie arabské národy spolu s Peržanmi si strieľať po tých odsolovačov vody, no tak tam bude humanitná katastrofa obrovská. Mm. Nej, to, to si my nevieme predstaviť, čo to je, že nemať vodu. Nej, keď nemáme rieku, máme studňu. Nej, to máme podzemné vody, niekde 2 metre pod zemou, niekde 10, ale tej podzemnej vody je u nás barskoľko a tá je vo veľkej väčšine prípadov okamžite pitná. Hej, ale keď to niekto pre istotu prevarí, tak fajn. Keď môžem k tomu ešte skúsim povedať ja nejaký e, dovetok. Ja odporúčam ľuďom, ja raz urobím o tom reláciu, ale zatiaľ ešte nie, ale dostanem sa k tomu. Existuje, e, voľa, kedy sa to nazývalo tzv. MMS, e, ľudia to poznajú, že, že e, všetci si budú ťukať po hlave, že to je savo, ale to je blbosť. Dnes sa to zmenilo na tzv. CDS a je to niečo, čo vám vyčistí vodu, to je jedna z, z vecí ale dnes vieme, že môžu byť problémy v rámci takéhoto eh, aj keď hovoríš o tom preperstve, je treba mať, a hlavne tí ľudia, ktorí trpia nejakými nedúhmi, mať lieky. Hej? A e, keď, sa, keď nastane situácia, že nebudú ani lieky, a nie sú antibiotika a tak ďalej, tak zase vás obrátim k tomu CDS. Pre tých, ktorí majú záujem, skúste si na internete napísať príručka CDS, a tam nájdete knižku, ktorá o tomto pojednáva a nájdete rôzne neduhy, ktoré sa dajú pomocou tohto liečiť a je to halierová záležitosť. Prepač, že som ťa preušil. Áno. Čiže ja kvôli krátkosti času ja už nebudem robiť preprské kurzy, mali sme tam externého takého cvičiteľa a takéto veci, nemám na to kedy, ale na YouTube jednoducho si nájdete videá, sú o tom knižky, čiže kto chce samo štúdium, si si tam doštuduje, čo treba. Ale to, čo považujem za dôležité, a čo zatiaľ som nenačiel ani na YouTube, je nejak ľudsky zrozumiteľne vysvetliť prácu s Geigerovým počítačom, čo je prístroj na meranie radioaktivity, aby sme si vedeli odčítať namerané hodnoty a pochopiť, čo nám ten prístroj ukazuje. A m, mm, tieto prístroje merajú účinky radioaktivity na ľudský organizmus, ľudovo povedané, ak máme zvýšenú radioaktivitu, koľko v danom prostredí môžem ostať, koľko dní, hodín, mesiacov, rokov aby mi to nepoškodilo zdravie. Hej. A tí ľudia, ktorí si to kúpia, dajme tomu, je to prístroj, stojí majočko 100 eur, keď si ho kúpim z Číny, keď si ho kúpite na Slovensku, tak no vás bude stať okolo 200 eur, ten istý, hej, lebo, lebo Slováci, ale malo kto s tým vie pracovať. Ono vám to meria v tzv. mikrosievertoch a ja to teraz tu nemám, tu priestor vysvetľovať. Ale ak by to skutočne niekoho seriózne zaujímalo, tak nech ma kontaktuje cez, cez vás a keď tých ľudí bude viacej, ja si nájdem hodinu času pre skupinku 15-20 ľudí a ja im ukážem, jak sa s tým meria, ako sa odčítavajú hodnoty, ako sa s nimi robí, aby som vedel, niečo nameriam a napríklad mi vyjde, že mám ešte mesiac času, že môžem ostať v tomto prostredí, ale potom musím odísť hej, niekam ďalej, kde si to zase odmeriam a zistím, že už je to OK. A to ďalej niekedy môžu byť stovky, možno aj tisíce kilometrov. No, už podľa rozsahu zamorenia. Jasné, bol by problém, lebo viem, že ty si takto e, zručný v, te, v technike, urobiť o tom krátke video a e, zverejniť ho. Lebo ja si myslím, že... A, a, no? aj, aj to by bolo možné, Hej, takže ja tie prístroje mám, tuším, tri doma. Hej, keď sme robili aj tie preperské kurzy, no, tak sme to tam tým ľuďom požičali a mm, dá, sa, dá sa to dať aj, aj do videa, to je jasné, hej, ale ukázané, ako sa hovorí, platí, že tu by som bol ochotný si ako odriznúť času, aj keď som v robote v parlamente, alebo keď budú e, prázdniny a dovolenky, tak asi nejaká hodina za týždeň pre niekoho ma nezabije. Hej? Tak eh, to je veľmi dôležité. No ono, e, ľudia si musia uvedomiť, že zase my starší sme za, zažili za toho e, mnohými zatracovaného socíku v, na hodinách brannej výchovy, ja som aj vyučoval brannú výchovu, sme zažili, kde sme sa bavili o možnom jadrovom útoku a tak ďalej. V tom čase, keď to nebolo až tak aktuálne, ako je to dnes, a dnes sa o tom nehovorí ani slovo. A to by som povedal aj cez teba, že by aj vláda mohla urobiť nejaké e, kroky na osvetu, pretože e, voľa, kedy boli, e, bolo jasné, že v prípade jadrového útoku, keď sa nachádzaš tu a tam, tak e, máš jadrový kryt tam a tam, čo samozrejme už je zabudnuté, to už nie je, i keď v mnohých ešte, e, alebo v niektorých e, by som povedal panelákoch alebo v starších domoch, možno sa ešte nájdú tie, e, však to malo to bolo, spústa toho bolo porobeného, v každom prípade aspoň, by som povedal, takú laickú osvetu urobiť na tie úplne základné opatrenia, ktoré by mal človek robiť, keby náhodou došlo k takémuto. Lebo teraz som si všimol napríklad v e, Iráne, E, tam používali vraj, vraj, teraz použijem výraz vraj, chemické zbranie Izrael a Amerika dokonca, že tam e, tým, že sa napadli tie, tie zásobníky ropy, tak uniká, nejaký, e, uniká do ovzdušia samozrejme tie hor, horľavé splodiny, ktoré keď sa potom e, spustí dážď, tak prší čierny dážď, čo je strašne nebezpečné a je to karcinogénna záležitosť. Len tak som chcel povedať, že možno by si mohol apelovať na vládu, aby sa trošku pozrela potom cez ministerstvo vnútra alebo ministerstvo obrany a vydali nejaký, aspoň na internet čak to není tak, tak pre nich je to úplne by som povedal bazálna záležitosť, aby vlastné obyvateľstvo informovali, tak ako to robia aj iné krajiny, robia to. Viem, že Rakúšania niečo robili, viaceré krajiny. Ja som už o tomto pred rokom a pol, lebo som to považoval za dôležité, e, som sa rozprával priamo s ministrom obrany, pánom Kaliniakom a on ma tak odbil, že, ako, že tak ako nehrozí takéto niečo, že by to bolo potrebné. Yes. E, no, máme najmenej, e, najmenšie <laughs> ministerstvo e, cestovného ruchu a športu, tak toto není v tej náplni toho ministerstva. Tie silové ministerstva sú niekde inde, u iných koaličných strán. Tak toto ma veľmi mrzí, že tá civilná obrana e, tu není nejak urobená. Minimálne vo verejnoprávnej televízii na druhom programe E, mal, mal ísť nejaký seriál a dokola rozprávať o tomto, o tomto, o tomto. Krátke 20-minútové relácie. Ale dobre, aby keď... ľudia vedeli. Jasné, keď pán Kaliniak pred rok a pol e, to považoval za e, nezaujímavé a možno mm, rozmýšľa tiež, ako každý človek, ktorý má v hlave dačo, tak možno vidí, že dnes už to nie je také, by som povedal, neaktuálne, dnes je to viac než aktuálne. Áno musia ľudia vedieť, aj keď bývam v bytovke, lebo pravdepodobne väčšina ľudí na Slovensku nemá vlastný dom a má nejaké to bývanie v tých starších alebo novších bytových domoch, ako si tam zakúrim, aj keď treba bude vypadne nejaký centrálny zdroj tepla. Hej, sú všelijaké možnosti, tu nie je priestor o tom rozprávať, ale aj na toto by sa mali ľudia pripraviť. Hej, že keby náhodou ozaj v tej zime nebude tá energia, tak predsa nepomrzneme. Tak e, dá sa, dá, sa, dá sa to vyriešiť. A nie s veľkými nákladmi. No základ je, aby ľudia e, uvažovali, že k tomu môže prísť, nikto to nechce. Nikto nechce, aby sa taká situácia stala. Ale keď sa stane, e, vždy sa hovorí, že šťastie praje pripraveným, to znamená, keď vy nie ste na takúto situáciu pripravení, tak čo budete robiť? Kto vás bude informovať? Keď, keď teraz e, naznačovalo si, že môže dojsť k výpadku e, toho jediného, na čo sa spoliehame, internet. Hej? Vypadne internet, vypadnú spojenia. Budete absolútne odkázaní na to, čo vám prípadne rozhlasom niekto povie, ak vám povie. Hej? čo budete robiť. Ak, ak viete dopredu, že dobre v prípade, že dojde, ja neviem, k takému alebo k takému, e, takej e, kalamite, tak takto a takto zareaguje. Ale keď to <laughs> neviete, však my sme robili ako deti, chodili sme na, na všelijaké e, branné cvičenia, robili sme E, fingované útoky, keď sa hej, jadrový útok a bola poplach a zhromaždenia a tak ďalej. Robili sa aktivity, kde tie deti získali akú takú v úvodzovkách zručnosť, ako sa majú správať. No, robili sme si z toho srandy, samozrejme, nebol, nebrali sme to vážne ale už dačo sa dostalo do krvi, už človek podvedome si to zapísal. Dnes sa nič také nerobí a ja hovorím, je to násobne aktuálnejšie ako vtedy. Vtedy to bola studená vojna, bolo to umelé, ale robili sme to. Dnes, keď je to, by som povedal, v úvodzovkách pred dverami, tak sa nerobí nič, čo je tragédia. Áno, koruna z nám nespadla, že sme sa naučili nasadzovať plynové masky a obliekať si tú pláštenku proti, proti radioaktivite a hádzali sme s granátmi, strieľali do vzduchovky a takéto veci. Takže celkom ma to bavilo a každého bol to nejaký výlet, akože fajn. A len tak odbočím, ja som bol na vojne niekedy v 80. možno 5. roku, ak sa dobre pamätám, a už tie 80. roky stále bola tá, že studená vojna a imperializmus a západ bol, bol náš nepriateľ ale od začiatku 80. rokov sa akože prepojovala východná Európa, teda z bývalého Sovietskeho zväzu až so západnými krajinami, týmito plynovodmi. Hej, rozširoval sa ropovod, ten, ten sa začal stavať v 59. roku. Čiže v časoch tej krutej slúzovkách studenej vojny sa prepájal východ so západom energonosičmi. Hej. A, čiže e, logicky, keď sa nad tým zamyslíme, ani ten západ nechcel tú vojnu. Hej, takže bola tu, boli sme síce pod sankciami na niektoré tovary, ale tie energie od nás odoberal, teda od nás, od uh, Sovietskeho zväzu vtedajšieho, lebo boli lacné a, a to bola taká garancia, že tu, jednoducho tá vojna nebude. Ale ako náhle pred tými niekoľkými rokmi to bola tá diversifikácia, nebudeme od Ruska, neviem čo všetko, tak toto je to najväčšie, najväčší signál, že tu niekto chce ozaj veľkú horúcu vojnu, alebo skutočne to odstrihávanie od tých energií a presmerované to, ja neviem, cez tie terminály a, a lode a, a neviem čo všetko, od nekadiaľ inakadiaľ, to je také zvonenie na vojnu. Hej? A toto beží skutočne už hm, dosť veľa rokov a teraz sa to zintenzívňuje tak len aby si poslucháči uvedomili te, všetky tie súvislosti. Hej. A to, čo my vieme a čo sa takto presiakne, hej, že je tu od budúceho roku sa už spúšťa digitálne euro, zatiaľ pre vyberanú nejakú skupinku ľudí a potom neskôr už to bude pre všetkých Hej, to už je to odstránenie hotovosti do budúcna. E, hovorí sa o tom veľkom resete a o takýchto veciach. E, o, doslova o takých tvrdých totalitných opatreniach na obmedzenie osobnej slobody jednotlivca. A tí ľudia sú to schopní prijať jedinie k tomu tomuto bude predchádzať nejaká veľká katastrofa, veľká vojna, veľké schudobnenie, tak si sami vypýtajú tieto veci ak by stále tu bol nejaký rozvoj a, a pokoj, nikdy nepríjmu takéto omezenie týchto slobod a ja preto ako osoba sa bojím, lebo oni nám ukázali, čo to bude za pár rokov a sú na to technológie. Hej? A, ale už tam tu nasúvajú nejakú katastrofu, aby, aby sme boli tvárnejší potom prijať, prijať tieto ozaj drakonické opatrenia, o ktorých sa hovorí. Ide o to, čipovanie že, a tak ďalej. No, ide o to, do akej miery sa podarilo e, ľudí ovplyvniť. Ja hovorím, pandémia bola začiatkom takéhoto úplného ohlupovania. Ja sa vrátim na ten 2001, tam to začalo úplne, predtým bol ešte Kennedy a viaceré iné veci, ale toto bolo také také bombastické, že to, keď naozaj ľudia, keby sa pozreli na to, vrátili sa k tomu, mladí ľudia už si ani nepamätajú, čo to vlastne bolo, hej, keď má niekto 24 rokov, tak e, ešte nebol na svete, tak sa pozrite na to, skúste si to pozrieť, lebo naozaj toto treba pochopiť, tú zvrátenosť tej, toho zriadenia, ktoré toto dovolilo spraviť. Hej? Ale v každom prípade e, doba je veľmi, veľmi, veľmi e, zvláštna. Ja nepoužijem vulgárny výraz, ale buďte presvedčení o tom, že, že sa vyvrbí a bude dobre. Treba prežiť toto zlé. Preto sme sa chvíľočko sme za, zakorčulovali k tomu preperstvu, lebo i, to je, tak ako Irán eh, je v, v pozícii a všetci hovoria, že jeho obrovská výhoda je tá, že Iránu stačí prežiť. Hej? Kým Amerika na to, aby, aby bola... E, aby nejak z tej vojny vykorčovala, musí vyhrať. Hej? Irán, Irán, Iránu stačí prežiť. A nám tiež. Našim základným e, predpokladom, aby sme sa dožili toho lepšieho sveta, ktorý príde. Verte mi, ja som hlúpy človek a, a starší človek, ale príde. Toto treba mať ako víziu, toto príde. Ale medzi tým, čo príde to dobré a tým, čo žijeme dnes, je niečo, čo bude asi veľmi, veľmi, veľmi zlé. A na to treba byť pripravený. Preto neverte e, tomu, čo, čo vás ohlupujú v médiách. Lebo napríklad, len si zoberte, ty si to len okrajovo spomenul, tu, ten zelený údel, tzv. Green Deal, ktorému slepo verili mladí ľudia, úplne sa lepili sa na asfalt a ja neviem čo. A teraz pred pár dňami e, e pani Lajenová e, povedala, no to asi nebol dobrý, e, e ne, neurobili sme dobre, keď sme napríklad jadrovú energiu v, v, vo vysvojich krajinách zrušili. Ale uvedomte si, čo sa tu deje. Niekto, niekto povie trebárs, že odstrihneme sa od Ruska od plynu, hej, alebo od, od zdrojov, a potom o, od dva roky povedia, no tak sme sa zmýlili. <laughs> Konec, o tom nič, dovidenia. Hej, čiže odpojili celé Nemecko, e, Francúzsko znížilo, Anglia a tak ďalej, zníži, od, odchádzajú od jadrovej energetiky. A teraz tá pani, ktorú nikto tam nevolil, nikto ju tam neposadil a ktorá robí, no nebudem ju komentovať, tak ona povie, no tak asi sme to neurobili dobre. Všetko. Chápeš tú zvrátenosť? <laughs> Ja to chápem úplne presne. Ale no, treba chápať aj to, že táto celá Európska komisia alebo Európska vláda, Lajenová aspoň, oni sú, vyzerajú byť takí jednoduchší trošku, ale môžu mať koľko chcú, koľko, koľko chcú poradcov. Hej, ale tam to funguje, e, tých múdrych ľudí, ale tam to funguje tak, že tam vládu korporácie, korporácie povedia toto a toto bude takto, a oni iba vykonajú, lebo zase za peniaze korporácie sa tam oni dostali. Jasne. je ten opäť vedľajší produkt toho finančného systému, o ktorom sme sa bavili na začiatku, je to, že má takéto účinky. Bohatný, bohatnú a chudobnej chudobnejú. To znamená, ten majetok sveta sa postupne presúva do jedných rúk a už ho majú 90% majetku celého sveta, už majú títo ľudia, ktorí držia v rukách. Preto... je financie. A oni zase budú iba hrabať k sebe. Ešte chcú ten zvyšok. A my im tu už zavaziame na tej planete. Hej, veď už sa tu dejú také veci ako uzákonená eutanázia v niektorých krajinách kolektívneho západu, ako v Kanade a ďalej. E, taká, že nemusíte byť ani chorí, ani nič, ani trpej bolestiami, ale nemáte peniaze, nebaví vás život, no tak si necháte pichnúť injekciu, uspie vás, dovidenia. Hej, toto majú pre nás prechystaných hej, potom v tej no, totalite. Hej, len, len ty si uvedom to, že, že väčšina, druhá väčšina našich e, posúkačov to možno vníma. Ale ľudia, ktorí e, alternatívu ne, nemusia, tak ty si myslel, že, že to, čo hovoríš, je konšpirácia, to je blbosť, to nie je pravda. Keby to bola pravda, ano. tak by to písali v pravde, alebo by to bolo v televízii, ale to, čo si povedal o Kanade, myslím, okolo 100 tisíc ľudí ročne už e, sa podrobuje eutanázii v Kanade. Ja som no? teraz také číslo. A ešte jednu vec poviem, takú, takú jobovku na koniec, lebo končíme pomaly reláciu, tak e, dočítal som sa, a to ti pošlem mm, podklady, že, lebo viete, čo sa robí voči, voči e, Rusku e, za Ukrajinu sankcie, čo sa robilo e, proti Iránu e, za ich e, spôsob vládnutia sankcie. Sankcie, sankcie, sankcie, sankcie. Sankcie za posledných, a teraz, ježiš, neviem presne, od 20. Ježiš, myslím za 20 rokov, do 21. za 20 rokov myslím, zabili priamo a nepriamo vo svete odhadni koľko. To je, to, to je zverejnenie v Lancete. Lancet je e, veľmi, by som povedal, e, známy časopis medicínsky, tak zverejnili 38 miliónov ľudí zomrelo na dôsledky sankcií, ktoré zavádzajú krajiny e, Západu a Európskej únie. To len tak na no. okraj. No. 38 miliónov ľudí uverejnené v Lancete. Nájdete, kto chce, ja mu pošlem zdroj. Palko, Pavol, relácia nám končí. Ja verím, že my nekončíme. Mhm. Eh, ja ti prajem eh, príjemný zbytok dnešného dňa a, <laughs> a nech sa nám všetkým darí, pretože čakajú nás zaujímavé dní ale hovorím, neberte to v zlom, E, tak ako neviem, kde som to počul, kúpte si pukance, sadnite si do kresla, pozrite, čo sa okolo vás deje. Nedajte sa ovplyvňovať všetkými hlúpými informáciami, ani tým, čo po, som povedal pred chvíľou. Pálko, povedz za, za, záverečný, záverečné slovo svoje. Ja by som chcel zaapelovať na poslucháčov a občanov, že toto, čo sa okolo nás deje, to už nie je film. Toto je krutá realita, ktorá už sa nás dotýka, nielen, že môže sa nás dotknúť, takže mm, no, lepšie byť pripravený ako prekvapený. Existujú, áno, existujú riešenia, nechceme byť len pesimisti, ale základný predpoklad je taký, že zjednotený národ. My sme ťažko rozdelení názorovo, a ja tomu hovorím ľudia neprebudení a prebudení. Hej. A tá cesta od toho neprebudeného k prebudenému je častokrát bolestivá a niekedy sa zdá úplne nemožná. Ale, ale treba sa usilovať, treba čo si robiť, pretože my na to máme. Máme tu materiálne predpoklady, máme krásnu krajinu, máme históriu, Nej, máme vodu, pôdu, les, priemyselná krajina, takisto vzdelaných ľudí. Ako, nemáme sa na, na, na koho vyhovárať, ak sa nám treba nebude dariť, dariť dobre. A najvyššie žijeme e, v časti sveta, kde, ktorý je najbohatší. Hej, mnoho Slovákov treba sa realizuje v zahraničí, tak dobre, je to ich rozhodnutie, ale vybrali si to a darí sa im. Hej, takže tie možnosti máme, máme skutočne veľké, ale chce to aj od každého z nás aktivitu, aby sme ochránili svoju rodinu. To je naša prvorada úloha. Petr, ďakujem za pozvanie a teším sa na budúce. A ja a ešte k tomu, čo si povedal, k tomu zjednoteniu, skúsme sa zamyslieť, či by nemohlo byť zjednotením slovo mier. Ako toto, keby sme chceli všetci mier, tak tak sa zjednotíme. Ako ja nevidím, keď, keď niekto chce vojnu, tak nech, nech ide bojovať, ale keď si ľudia povedia, že chcú mier, tak sa zjednotíme. Naivne si myslím, ale dobre. Pavel, ďakujem ešte raz a prajeme si všetci, aby sme sa mali lepšie. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.